Men yaraldım dunyaga sappimanlık dil bilen Qilib Rab'ga teşekkür cheksiz hamda eytimen dünya sedin keldi nurgun talabe Saadet men bulsamla ki dünya razı. Möhürlənən qəlbimə haqq Allahın vədəsi Ziyan tartmaz heç qaçan onun mömin bəndəsi Həqiqətə can açqan məğlub olur o haman Tapar xaruzə bunduq şeytan bolğan sərkisi Tapar xaruz zabunluq shayton bo'lgan sarkasi ko'zlarimdan chaqnaydi qon qisasda yolg'uni izzat kanlar qonlardir to'mirimda oqqini Sonu batil hayveti Kökler İslam şevketi Bikar termel mel'unni Tavsiye qildim şeriat Arzuyumdur şahadet Ni sevam ni cennetin Kütmekdimen bitaqat Ahli İslam erzini Bu yelkemnin qarzini Ada qilib yashashni Tanlab oldim zo'r rahat Armanim yo'q tilakni Rabbim kubul aylasan vujudim hur şok, her har vaqt seni aslasam dilimdagi cho'ng armon bir san uchun bo'lish qurbon Qobul qilsang jinimni qilcha azob sezmasam Qobul qilsang jinimni qilcha azap sezmasa